tutavuze buno muririmbyi ngo ariko akora ibi canke yakoze ibi canke arota akora ibi oya duhamagara umuririmbyi cyangwa umucuraranzi akaza kutwigisha kutwigisha icyo ashoboye gusumba ibindi kugira ngo dushobore kuhigira na cyane cyane abagenzi b'abaririmbyi canke abacuraranzi uretse abo n'abakunzi b'umuziki na cyane cyane umuziki eh, w'abaruca w'ikirundi akaba rero twama dufise icyo twita umutwe w'ijambo teme baza kutwigisha inyuma y'aho twari turonkeye akaryo ko kwakira abaririmbyi babiri bagize icyo bamara mu gushyira ahabona ibicurangisho bishasha nka Yves Kame n'uwitwa Danny twarababwiye yuko muri no minsi gushika bishobotse umwaka uhere tuzoronka akaryo kuza turamenya ibicurangisho kavukire ibicurangisho by'ikirundi twahereye eh, kuba twigishije tumuha akaryo abanza baramutse ubwira ntituhave twiyumvira ngo eh, twabeshe gloriose niho ndi nahishikiye turaguha ikaze muri studio za radio isanganiro murakoze ndabashimye uno munsi ndabona mwiteguye muje mufise ubuduri niwo tuza guhagarara ko cyane ko ari ubuvuza mugabo nabonye ko hariho n'indonongo nabonye ko hariho n'ingoma kwibaruka gufasha imana kurema urumva rero uwo muririmbyi ari mugwi eh, Shalom yaronse diplome hanyuma turagira turabona nyene eh, defanda hanyuma tuca turamuganiriza amasegonda make hamwe n'umugenzi we bari eh, bari mu mugwi twa turi tuheje reception baca bakwita ari mu gihe sigari iryo chevre uraze icupa ririmo eh, ijambo nshoboye kuba ndangiza kaminuza uno munsi mm. hari abana bakunze kuvuga ngo ah, abaririmbyi ntibiga ubabwira iki mu bisanzwe nubabwira ko ibyo arimo agira byarageruye ubu nta kintu na kimwe ushobora gukora utize mhm. kandi nturonka n'agaciro nje gituma mpimirije n'umuntu hose umuntu ituma artiste ahari mhm. ashikame yige mhm. ashobore guheza amashuri yiwe ni n'ahazoronka n'agaciro mu byo akora Mm-hmm. ego tukunze uririmba indirimbo zitandukanye nshyashya zifise amajyamo nkoramutima ahagaze eh, mu gahakiza umubyeyi ahagaze mu gukingira abageze mu zabukuru mbega ayo mateme vuba ko ugiye kuronka akaryo umwanya ukwiye uzobandanya eh, mu bisanzwe by'umuziki nkora nkora umuziki ufise viziyo ufise icyo ashaka kuvuga na cyane cyane kuba ayo mateme yanjye yose uko yavuze ngiye kuyakurikira kubandanya nshiremo ingufu ahubwo ubu mwanya ngiye kuwuronka ngiye gukora cyane mm. cyane bishoboka akajya mu kanyuma bushikiriza abakunzi baradusangana n'abakunzi b'umuziki n'abafanse ba emeli shalomu n'akahe ndababwiye uti aho muri hose mukomere kandi mwitege ibintu bishasha bya byabivuye kuri emeli shalomu na timu yiwe mm. gurupe ego eh, tumaze igihe kinininya batubwira ko emeli ari muri gurupe yitwa shalomu mwitwa gute nitwa Edmond eh, e-, Edmond wo nko muri Shalom wumva ushikiriza iki ku ntsinzi ya mwene wacu eh, wo muri Shalom eh, nko muri Shalom numva ndyohewe cyane mfise umunezero udasanzwe cyane kuko ni Shalom itsinze intsinzi ya Emery ni Shalom itsinze Shalom iratsinze mhm. no kuvuga no mugwino kwitwa no wa intellectuel Eh, tuzoririmba ibyo tuzi ibyo twiyumvira indirimbo tumaze kuyisesangura neza mu ubwenge ko turaciye ubwenge ni mu barinzi bake kumbe eh, bishika akagirirwa ubuntu akiga akaheza amashuri eh, ikibazo cya nyuma kazoza ka hafi na kazoza ka kure n'akahe mu porogaramu mugapanga gute Eh, kazoza ka hafi ubwa mbere tugiye gukora nk'uko twari dusanzwe ko umugenzi wanjye euh, araronse umwanya ukwiye tugiye gukorera hamwe dushyira ingufu hamwe dukore hamwe eh, dukore umuziki mwiza cyane umuziki ndundi eh, akakure nako ayandi makuru dufise uko hari umuririmbyi yitabye imana akaba ari umuririmbyi bita Bom Samley akaba uwo muririmbyi tuzoranka kajye kugaruka ku bikorwa yakoze eh, turavyibuka eh, mu myaka ya nindwi numunani n'icenda ico gihe ntihari hameze neza ngaho mu gisagara ca Bujumbura abantu baratinya kuja eh, muri vire gusohoka mugabo uwo mugwi Lion uh, Lion Band barimo ba Jeremy Menyamedi aba Claude kuri bass na Bob Samley abantu barava mu makartier kenshi abantu batinya kuja mu makartier bivanye no gukumirana bivanye no kutumvikana eh, ku macakubire hari ico gihe mugabo barahurira muri vire guri Havana bakikura ama stress yo mu quartier ego muraza kumva Rwanda Air aritanga turayishizemo panagwira kutugire publicité mugabo mumenye yuko uyu muntu wese azosora amahera tuza tumuvuga kuri radio isanganiro kandi tubamenyesha ko natwe dufite icyo bita isanganiro award mwitegure tuzoza kugira icyo bita sponsor ngaha rero turonka vizibilite nininya cyane muje mu kigo cya commercial marketing ibyo tubahayo ntimumengere bingana bravo rwanda eya na ekorete rero wowe dufite ari ubucuti bunini hamwe n'abandi baretse icyo bakora mugabo ngira muri isanganiro awadi hari ikintu bazokora tubandanye porokaramasiyo yagenze gutya video clip of the year is Amateka. murabyumvise rero hariho ama awadi menshi cyane kandi eh, byagenze neza ikindi ni uko eh, uyo hariho umwigeme yaronse ubushimwe bubiri bukurikirana bubiri bubiri biri ikaba yitwa fofo hanyuma iyo rwanda yari yaciye yamuhereza itike yo genda aha uranyumva yego aho ni sawa ico ico iyo mbundi dacira umuriro ufise yitwa gute bayita indonongo canke indingiti eh, urazi gagururyoze namaze iminsi imyaka myinshi mvuga ikosa Ego. Narinzi ngo ni ntingiti. Oya. Indingiti. Indingiti. Eh, natangwe kuvyumva na Aha nuko iruhande ya Eric turi kumwe na nanzo banga Silvestre nkaba ndi umucuraranzi mhm. naje gushigikira uyu mupfasoni mu byo ariko ararangura mm. umugwi witwa ngo hmm. turize kabisa ibi igizwe ni utuyebe utwo ni utuyebe ni utwo tuntu tumeze nk'inyagara ni nk'imirisho ni umurisho n'akarisho gato gafatanye n'ako kantu kameze nk'i bakita gute mu akanyagara akanyagara hanyuma ukagira umuduri abagore barawuvuza barawuvuza kuko ngaha muri iri jambo ry'imana nta mugabo mbonyemo mhm. mu kirundi kirazira abantu eh, bigeze kukubaza icyo kibazo ati mbega wubuze umuduri utari umugabo gute ucubishura gute nshambishura yuko ngewe hari ijambo rya nyene ijambo ribinyemerera mm. ah, ah, hama mu kirundi indani mu vy'imico mm -hmm. naho nyene naho nyene dutere imbere dutere n'imbere dutere eh, n'imbere kandi eh. hari kera ubu turamaze gukanura nimba abazungu baza n'abazungukazi bakaza kutuvugiriza umuduri w'iwacu tukabibahereza bakabivuza twebwe tugasigara ha hantu dusigare ha hantu nyine ngo kirazira mhm. kandi abandi bari ko barabishimisha imana mhm. hanyuma bari kubavuza umuduri eh, bigenda gute mumvikana gute mbega muja ku murongo w'uhe n'indabanza gukana abandi bagafatira ko mbega ntibikugora gukorana n'abavuza indingiti oya ntibishobora kungora kuko turi ko turavuza ni ko umwe aratangura hama twese tukinjira tumaze kwinjira aca tuvuza kuko ubuze ibyo uvutsa bidafite amanota ndi twoshobora kubikoresha mhm. kuko twoca dukora nka bimwe byaba ya ruguru kuko twebwe turagenda ku mapiyano tukabinangira tugafata ijya do re mi fa so la si do do si la so fa mi re do kugira ngo bitworoye bitworohera ingene tubihuza nk'akarorero urumva umuduri ingene uvuga mhm. navuze indingiti mhm. urumva ko bivuga kumwe neza none nkubwira muje hamwe ninde yaba yeretse uwundi ahaje eh, dufatira ku gicurarangisho kimwe kimwe eh, mebe mwahisemo umuduri kwijwi eh, rimwe turashobora kugira umuduri mhm. cyangwa tukagira indonongo mhm. cyangwa tukagira ikembe mm. mu gutora ikija imbere mu bigenza gute mu gutora ikijya imbere n'ibimwohejeje kuvuga mhm. ati abikizungu bashyira kuri kenshi kubera ko piyano yoyo yamikanye eh. piyano yamikanye nicyo gituma abandi natwe natwe turafata igicurangisho kimwe kikama ngaho kikama kuri iryo nuta kugira ngo hageze mwe mwahisemo mu muduri eh, eh, kugira tuce tushira hari cyatumye muhitamwo canke nikwera eh nkaha muri uyu mugwi turi bareka kanya. ari intererano babaha mu kubaganiriza cyangwa icyo uko bayibona eka cyangwa ikibazo cyo cyose uno mugore ngakubwanyu kuko urukura kurabaca ikibiriraho ngakuri radio isangano ryanyu ubundi buraririmba aho twama tuvuga kuvyerekeye iterambere ry'umuziki w'Uburundi tutavuze ku bikorwa byo muri mwe cyane cyane kugira ico atwigishije uno munsi baje kutigishije abashimikiye cyane cyane ku muduri naho ducishamo tukumva ingene uwo muduri unwana n'ingoma ukongeruka nwana bavuga gute yogenda kuri hari email facebook fesibuke mufise kugira ngo baronke aho babatora babone ibyo bamaze gukora bashobore kubatumira muri ayo masabukuru bakungu ego n'uwaca kuri christian savye yadutora urumva ku ni muhira mm-hmm. urumva eh, je ndi umwe mu bashaka kumenya aho uno mugwi uri kazoza kanyu ka vuba ni guteye ah. eh, ka vuba canke ka kera mupanga iki muri kazoza ari iki gushikako ego kubera urabona ni message umuririmbyi mhm. uwo we wese arafise message mhm. turigisha mhm. kandi nk'uyu mugwi wowo ukora cyane cyane gutanga mesaje y'imana mhm. guhimbaza imana iyi gikorwa cyabaye ku musaraba igorogota ego eh, urumva ko bariko barako nigiki yo nigiki repertoire yanyigize niki eh, muvuza indirimbo zose muri kumwe canke hari umuduru kwaye nka kujya twaboye canke bigenda gute okay mhm. hari indirimbo murazi yuko amaritima yatandukanye injana mhm. hari injana zizamo ama instrument yose ibicurarangisho byose mhm. hari n'injana nk'iyi yashengera umumvishe yuko ari indonongo yonyene hari n'injana zizamo ingoma eh, birabagora biraborohera abaproducteur barabemerera gukora nko mubishaka canke hari ibintu babarira bibagora gushikako oya ntibitugora kuko tuba dusanzwe tuzi icyo tugiye gukora mhm. kandi nabo nyine birabatangaza kubona ibi bikoresho byacu tubihuza kugira ngo bitange umuziki wa kanovera mhm. ntibitugorana namba kuko n'ibintu dusanzwe tuzi biri mu ngororamutima twarumvise yuko ngo kubera ko bijya byuma bya kizungu bifite ukuntu binyuranya n'imashini ugafata gucomeka fishi indani muri computer ngo ngaha kubera ko bitari iyo nsodorizi ngo usanga bigize ingorane oh, si byo namba mm. kuko turafise n'ibikoresho nyine dukoresha nka bijya by'ikizungu ducomeka na muduri ariwe eh, iteriteka alexandre yabihakanye ati n'abapurodikiteri bataba bakunda ibicurangisho eh, ntabyo eh, si ukuvuga kubikunda mm, no kutabimenya ntibabizi ariko ubu bamwe bamwe baratanguye kuza baraturondera kugira tubashiriremwo turazi neza yuko nuvuga yuko muvuga muri mu Faransa ngo toujours le hors kuvuga yuko izo ngoma isi yashihaye ikibanza urumva itiza kujya imbere ku bwawe ubona hari ikintu ushobora gufashanya na mama gororiyozi cyangwa abandi bagira tradisiyo nibwira ngo ino ngoma iguma ifise ikintu iri kiraruhira aba bavuze ibicurangisho cyane cyane kavukire murakoze cyane ibi bizoba nabi cyangwa bizoba neza mm-hmm. kazoza dukora tukizigiye kuko byose bitangwa n'imana mm-hmm. eh, ndamwunganiye gatoya mu jambo ry'imana bavuga bati uwemera aragabana nicyo gituma twibwe turiho turakora mu kwizera mu kwemera nukuri tuzogabana byinshi cyane erike nibyo arabesha yewe ntabeshe nuko nyine nuko dusa n'abari ko bararangiza kino kiganiro imbere ko ca tugira indirimbo zitanu n'abaririmbyi eh, batanu na Eric eh, Nduwayo eh, nariko ndaraba nuko mbona umenga ibintu vya internet biko biranga ndabona ko hari amamisaje cumi n’atanu. Kaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bya radio isanganiro eh, nkuko musanzwe mubizi buri wa mbere nk'aya masaha muba muri ko murakurikirana ikiganiro indirimbo zitanu abarinzi batanu ikiganiro giha akajyo abarinzi bakiri bato kugira ngo batubwire ivyo umuziki wabo tumenye ukuntu bakora ikuntu umuziki wabo umeze na cyane cyane ko umuziki ari kirumara mu buzima bw'igihugu uno munsi tukaba dufite abarinzi batandukanye mu nyubako za radio isanganiro imbere ko nakiri wa mbere reka banze twumvirize akaririmbo kiwe cyo garuka muri studio tumwakire kiratse canje kiratse inkunda nitoreye mwitwa bandi ya je banyita irankunda Emerike ariko bakaba banzi ku izina ry'umuziki yani A turumva yuko wazanye karimbo gashasha karimbo kitwa gute akarimbo kitwa agasebeya agasebeya agasebeya bisobanura iki mu cyamake ya agasebeya kari agakino abana baho hambere bakunda gukina bakwega amaguru ako bagakina kugira ngo banezereze abandi bana bariko bararira kugira ngo bace bahora Mm. nanjye nagikoresha agasebe yakumva z'uko nashaka guhoza uwo nkunda kugira ngo amererwe neza ego murabyumva ko turi kumwe na yan a mu nyubako za radiyo isanganiro akavuga yuko yasohoye akaririmbo kitwa agasebe ya akaririmbo gashobora guhoza umukunzi wiwe urumva n'ibintu bikomeye cyane ego ubushize waraje ngaha utubwira ibintu by'imigambi yawe umuziki wawe ukuntu ukora uno munsi bigeze hehe umuziki ubona utera imbere ya jene uvuga ko muziki kuri jewe biko bigenda neza kubera ko waho mu mperuka nariko ndakora amamedia tour ku maradiyo yose yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu ntara za ruguru zo za Ngozi na e, eh, menyakanisha ibikorwa byanje kabisa ubu bimeze neza kabisa ya jewe mu kuririmba nta rubibe ngira nk'ubu ndamaze gukora indirimbo yihayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi ndamaze gukora indirimbo twadufashanya nk'uko mwayibonye mu iyo dosiye ndetse numva no mu rukundo hose nta rubibe mfise kabisa ego yan a uwo kwifuza kugufasha uno munsi yo kuronka gute abati jewe yan a ndamukunze mirongo itandatu n'icyenda amajana abiri n'umunani amajana indwi na mirongo irindwi n'umunani ego murakoze cyane numva ko abakenera gufasha yan a mushobora guca kuri izo nomero bahaye kandi yan a ariteguye kandi kubandanya akora ibintu byiza gusoma kabisa ubu ko ndakoranisha kanini yako mwumva ko na video y'indirimbo yarabimpoye yesa yesa turiko turabandanya n'ikiganiro indirimbo zitanu abarinzi batanu tukaba kwakira ubundi mutumire mu nyubako za radio isanganiro akaba yaririmbye indirimbo ama believer reka umaze munyumve gatoya Yes, I have you heard it ngo I'm a believer. Mwaramutse? Mwaramutse. Ego mwitwa bande? zo guhagiza imana ego none ga bonfisi watanguye muziki igare oh natanguye tukiri ku ishuri muri muri muri secondaire turimbanye bon ibintu bidashitse nyene waza akirondera hanyuma mu nyuma mpavura ndi muri université mpavura ntabwo kurimba mu makorale narimbye je mu kuririmba bwa mbere mbere twe bon ah, twe turimba kenshi gospel kenshi turirimba ku cy'Imana kuko dukora kugira ngo tutume abantu bemera bemera nabo nk'uko mvuze ni amibiriva nabo bakizera icyo imana yaduhamagaye naco ni kugira ngo ofe tubeho twihesha icubahiro nicyo kintu cyonyine yaremeye umuntu abeho ku isi aganje ahihesha icubahiro ubu wo kwipfuza kugufasha wati je bonfils numvise ukuntu aririmba numvise ku minsi yose ya gatatu igihe cy'isaha cumi cyangwa isaha cyenda akavuga ati jyewe ndondera eric nduwayo cyangwa eric wayo buno akaduha indirimbo yiwe tukayivuza canke akaza muri kino kiganiro reka dushimira abo bose twamanye twongera duheraheza tuvuga tuti big up sana kuri we bonfils eh, ego ciao ciao tuzosubira